de gay pride deitzen duen zera manifestazioa. Manifestazioa da, ez da bakarrik karoka, ez da bakarrik musika, uh, borroka bat da. Horzen, uh, ez zen posile egitea, ez zen posile uh, mila diende kanpoan emaitea, eta orduan internetean kontrol dugu gure manifestazioa egitea. Ban, ez da berse gauza bezala, euh, berse egun bezala, baina nahi kere nahi ginoen, ogoi garen urtean, zerbait izan. Eta orduan, elduzen lagun batean, uh, lauetik gauardi arte, egin dugu musika, baina hilzare. Hilzare gaiteko dian zer borroka zatozun goi urzontan, uh, eh, zer uh, berria eta uh, komitatzen dugu politikak, Adila bosak laster, orduan erakten dute zatozte, itzar zazue, eta nahi dugu eskolerri bat idekia, denedi izan, eskoleria eskolerria denentzat eta gurekin ere.